Старший сержант Білекс командував рівняйся струнко, сам собі разів два чи три. Зараз я вже не згадаю. Коли ми, на його думку, все зрозуміли, старший сержант почав командувати нам, і ми разів з десять підрівнялись, стали струнко, вивчивши по ходу ще одну важливу команду. «Отставіть!» Далі старший сержант Білик навчив нас команді Вольна, після чого війшов у смак. «Внимание, ребята! Равняйсь! Отставить плохо! Равняйсь! Смирно! Вольно! Равняйсь! Смирно! Вольно! Еще раз. Равняйсь! Отставить! Равняйсь! Смирно! Вольно! Так уже лучше. Після цього наставник показав, як виконуються команди направо, наліво і кругом. Трохи покрутившись перед нами на всі боки і довкола себе, старший сержант прочитав невелику лекцію про те, що коли називають твоє прізвище, треба казати Я, а коли щось наказують, слід відповідати Єсть. І вже тоді чітко виконувати наказ. Далі він звелів усім розрахуватися на перший, другий, тоді наказав. Первые номера. Шаг вперед, шагом марш! Я виявився першим, Рудик, котрий стояв поруч другим. Я зробив крок уперед і завмер, чекаючи наступної команди. Первая номера кругом. Повернувся я правильно через ліве плече, тільки дуже вже рвонув, не втримав рівноваги і мало не впав. Та на мене чомусь ніхто не звернув уваги. Завмерши на місці, я зустрівся очима з Рудиком. Він дивився байдуже. А сейчас первые номера будут отдавать команды вторым, а вторые выполнять команды «равняйсь», «смирно», «вольно» и «повороты». Потом первые номера меняются со вторыми, вторые командуют, первые выполняют. Приступайте! Тепер Рудик дивився на мене, трішки схиливши голову в бік. Уперше за весь час, що я знав Вову, я помітив у нього в очах вираз, е, подібний до цікавості, і цікавився він мною, макакою із зоопарку. Поруч уже почалися команди, я ковтнув слину, що набігла до рота, тоді вичавив із себе. Равняйсь! Чіткіше командуй, гайдар недороблений. Не промовив, виплюнув крізь зуби Рудик. Не жуй соплі, козел. Равняйсь! Тепер уже я наказував голосніше. Здалося навіть, що в мене справжній командирський голос. Отставить! Равняйсь! Смирно! Направо! Налево! Кругом! Кругом! Налево! Направо! Вольно! Равняйсь! Я віддавав накази вовці Рудику і сам, не розуміючи чому, страшенно кайфував від цього. Староста мовчки крутився на місці, мене зовсім не цікавило, що там зараз у нього в голові, і чи почне він потім на перерві влаштовувати строєву підготовку. Мені персонально чомусь відразу напрошувалася відповідь не почне. Ця гра проходила не за його правилами. «Отставить!» – поламав мені кайф старший сержант Білик. «Теперь вторые номера міняються з первими!» Рудик віддавав мені накази без жодного ентузіазму, що давало привід підтвердити здогад, моє командування старостою минеться без жодних наслідків. Урок він є урок. Несподівано я відкрив для себе ще одну істину, яка остаточно заспокоїла, адже Рудик змирився з необхідністю щодня знаходитися в одному класному приміщенні зі мною, зайцем і свинею.